Levo nonte parolos pri perspektivoi viam kisis perspektivo de un tempo e cefa problema esplorata de la camia en Uh, la prescribo en la eh, congresa libro nesas tre acurata sed eh, fin fine de la parto que mi relefigos di essas accurata. Ah, uh, che mio essas malnova scienzo essas scienzo che u de la alchemio che u antau chemio. Se de la comenze de la obdeca di accento parte de Francio estis eh che si la evoluo della moderna scienzo de chemio, mio scienzo che studas materion kai la transformigio de materion kai la energio kiu estas ligita al tie transformigio sed eh, dum la evolu de de la de koge arcento dis dis nun esses diversa i periodo i antiguo kai eh, ni venas nun al iu periodo kie restas ancora plurai eh, chefa problema e per chi che mi occupi jazz. Ca la ali ai problema e jam estas kvazau. Jamonit sias pli mal pichio un pritio. Por mi estas persona interesa fero char ki a mi edukigis ki el mi isto mi multe interesigis pri la aplico de ke mio al mineralo e al eh, da preno de de la valora e parto de mineralo se tiu chi esplora fa con la sta tempo presca ne plu existas essa diam diam onitias chi oni fa per la mineralo iconata e sulla planeta kai chi el es tre multe por por plibonigi en tiu flac. do mi volas presenti tiu en aspetto en qui es nun tempe la vere eh, esplorata e kai Le parto della della esploro che della mono non tempe usata en chemio iras alla branche de chemio che relatas al uh, vivo ca è biologia e stagio nomejas biochemio kai eh, biochemio estas tre tre forte ligita un bilike ligita kun molecula biologio tie che oni ne facile povas diri kio estas chemio kio estas molecula biologica. Uno la problema è che un ili eh, play eh, interesse tractas estas la creado de artefarita vivo. Ca io ni posso dire artefarita vivo e ci vivo ne estas io a parte che eh, un la vive stagio possedas sed già me se sufficie molto da da progresso tio che per manipulado de atomo che moleculoi ili successo crei eh, antau ne existanta in organismo che ui eh, imitas la vivo che ti es grava eh, evoluo char oni povas eh, evoluigi eh, histo in por curazi eh, homo in kai eh, play diversa in eh, pri por planto E nutras nin ke plibonigi do estas. tiu artefariteco de vivo interligo inter manipulado kaj vivo mem estas unu la ĉefej esplorade de campo tiu momento. Mi volis eh, montri unu de la unuaj ekzemplo publikigita antaŭelonge, tiu laboro de pasintajaron, en kiu ili sukcesis krei artefaritan vezikon. modello nomata vesico N de vesico, esas du uh, eh, tavole de lipidoi, kai esas iom da colesterolo por doni canalo nali, kai ili successi se meti en gi dono A, kai ti dono A agis kiel uh, eh, in vivanta stagio, kai disduigis, kai creis du copioin in della de la artefarita cello. Eh, tio io vere mirinda evoluo kai ancora nessa de la comenzo mem. nessa de niucias in q directo tu venigos ah tio sus ludic micrometro ido sus de la ordo de micrometro Alia plei interesa eh, faco qui è la chemistoi cae la biologoi laboras cune, estas clopodi fin fine trovi la materian mecanismon de conscio cae de memoroi cae de sentoi cae de pensoi. Ciel, qui fisicae, chemiae, changigioi ocasas en la cerbo porque tiu processo de conscio cognado ocasum. Kaj eh, lastatempe oni trovis ke tio estas ankaŭ tre nova laboro lastatempe oni trovis la rolon de kelĉaj metaloj en de la neuronoj eh, en la eh, reguligo de la aktivado de la neuronoj oni trovis ekzemple ke kupro estas metalo kiu povas esti el la neurono kai agi kiel reguligilo porque iu aparta enzimo eh, funcciu di nur se cupro en certa eh, stato aperas en tiu parto de la enzimo do tio ses kiel la nerva attivaldo iu, iu potenzialo che la electra potenzialo che la neurono ricevas changes la chemia in saton de cupro che tiu ocasigas che iu aparta proteino funziu tiu estas nova tiu estas comenzo de la malcobro kiel vere la cognado funzio de la cervo eh, efficas en, en chemia intervino. Uh, ah, Esas multa de alien metalo y explorate en un tempe en, en la consisto de la de la nerva eh, sistema do ni ne ties uno este tío esta es una play más fácil ahí labor echar comprensible oni devas analizi la metalo in se dormi ne povas debeti de la cero ili oni devas analizi dum ili funzias kai la la tecnica e complicajo de tio estas prescao necredeblo, e io iom post iom, tre rapide, esas progresso in tiu campo. Cai daure pri biochemio. Dines do, ciu la prelego estes pri chemio, pri medicino, biochemio, set non tempe, exemple, se vi rigardas alla Nobel premiitoi pri chemio della lasta e dude chiaroi, mi dirus che eble pli o 7 de 5% estis rilata al, al biochemio kai kai sudado di uh, diagnoso da kai curazzato di molecola di vero fin fine ciu mazzano e kai vivo kai morto esta molecola funzio do ili clopodas trovi n de uno sangoguto qui esas la tumore celoi la viruso e la batterio e kai poste meti dono a de de tiu celo kiu estas havas markilo in kiu permesas crei curacilon al justigitan al tiu persona, al tiu aparta tipo de, de cancera celo. Esas tiu nomata personigita curazzava. Cae tiu cio tiu è la, è la analiso de sango guto. Eh, la lasta e tiu eh, esploro, mi volis eh, meti si tie se mi ne ne sa stepo por montri cio ili eh, evoluigis eh, post telefonan apon kun iu malgranda aparato kai vi metas sangoguton en tiu aparato kai en la post telefono kai gi sendas eh, tion alla analiziro, kai povas eh, vidi ciu esas cancero ciu estas esas tutte tutte mirinda afero uh, de nove la la eh, problema i e por porque tiu eh, estu efike usebla kai praktike usebla estas eh, necre de complexa se eh, progreso estas tutage tie kai eh, mi multe chat fine eh, produtado de nova vaccinoi exemple chuni fine successos vaccino contra aidoso eh, ancora ne um, vere buona se la sta tempo la la tagliare eh, est si un pubblicigaggio eh, est si interesse char tio esas electrona micrografio della della aidoso viruso che ogni dire che tio vaccino creas helpas alla alla celoi cielo e crei eh, detrui la la viruso de aido so sed eh, mi mi montras la foto c'è tio essa falsa coloro la la la elettrona di micrografia essa blanc nigra eh? kai eh, anche ne essa coloro e tio grandezo. per tio il simple colodiga si l'impor por allogi la attenton della la leganto tio es vede cienza au faca publicigajo tio es espli populariga uh, ah, publicigajo vede ne do oh, ni havas la vaccino por aidoso la, la vaccino estas testata cimomente ca egis nun ni li suficie bonan uh, bone fine pri biologio ca biokemio La alia cefa problemu, kie che mio trovigias non tempe estas la utiligado la produttado ca istorado de energio la explodo de la lo jantaro de la planeta causis explodo en la en la besono de energio kai produkti tion energion per bruligado de carbo kai eh, oleo condutas al al malpurigo de la aero kai la chui eh, malbona e fico e ti sto eh, eblas oni bezonas ja trovi manieron havi puran kai renovigebla energi fonto por por satigla bezonas de kescanta homaro do en tiu directo esas plura esploroi kai uno la la chefa el tiu eh, esploro kai kai eblezo esas la uso de aquo displiti aquo eh, de meti hidrogeno de aquo por povi usi hidrogenon ki el eh, bruligilo tiu donos eh, sen liman eh, quanto da energia Sed eh, rompi aqua moleculon estas sufice mal facile aqua estas tre stabila eh, moleculon kai se ni solvus la problemon de energio de pura energio ne eh, detruante la medion ni devos successi usi la sun energion por por habitium displitigio della acqua molecule. Do, tio montrigis multe prima facila in la practico ol en teorio. A parte char acqua ne recte capablas absorbi la energion de, de suno, eh, ne esse suficia por, por uh, dis, Uh, do, esse stiu ideo usi eh, nanomateriale e nanoparticlo è la sombra radio essas assorbita kai dio creas exitigion de electrono al al al alta eh, energia livello nomata conduca bendo kai en tiu conduca bendo la electrono movigas alla surfaccio della della nanoparticlo chi estas iu concatalizzanto catalizzanto q pobas eh el la de della nanoparticolo crei a uh, eh, idrogenon la alia uh, afero che formiglia si tie es astruo che la truo es assorbita de alia con catalizzanto che crea ossigeno do es la displitigio de acqua in idrogeno ca oxigeno ossigeno per de nanoparticolo che capablas capti la fotonon de energio de la suno, separi la charge in che havi due parte in eh, reago in la surfaccia. Uh, oni esploris pri ferrai eh, ferai oxidoi se la ple promes plenai non tempe estas pri titania dioxido kai estas multe da homoi tra la mondo, multe da gruppo in cui laboras la sama temo. Uh, mia doctora laboro mem rilates, rilatis al tiai eh, duon nanomaterialoi, et se mine successis spliti advan, mi ancora e, e, e contribuis alla maniero studi la la nanoparticola mia mia faco esas pri qui ai iloi oni uso por studado della trasformigio de tienano particolo cal ti su fisis por dottorigio e nel ne la faco e ti ai faco in un tempo a parte che mio qui multe homo esploras, esas relative facile trovi eh, afferro che un oni pos publicigi kai kai eh, ricevi sufficio bonan eh, agnoscon de la comunumo kai eh, diplomo en kai doctorigion kai eh, publicigon multe da homo elaboras pri tio uh, mi povus diri che la statempe tempe gi uh, atingis iun uh, eh, mesa nivelon che a mi studis estes en la super super super kai nun ne crescas ne mal crescas ne ne crescas Se vi havas iun demando, mo volu interrompu min kaj mi povas respondi. Mi estas advokato, mi, mi nur lernas. Ne, se vi estas advocato, se vi devas uzi la energion, por via advocatelio que vi devas se vi malsanas vi devas uzi la curacilo do de niu que ke mio estas tia cienso, ke de niu povas esti indiferenta agi comprenendo. Char, char, ni vivo e la planeta dependas de, de ti. Llega día, pero esas tiu carbona dióxido che u acumuligis jam eh, dum tiom da da jaroi la la concentritezo de carbona dióxido en la jam atingis nulo como nulo quar procento tio es extraordinare alta kai carbono di ossido esas tre malbona gaso por la revarmigo de la planeta kai un idea vas io fare do esas multa homo che dire chuni ni povas crei i un ciclo la ni povas fermi la produtta de la bruligilo qiu per usado produtta scarbon carbon di ossido che posso di pos utiligiti un carbonan di ossido por produtti de nove bruligiloi, kai tiel havi fermitan cirklon uh, tiel ke ne plu uh, pli la la concentriteto en la atmosfero compreneble de nove ci ti es stiu fotoelectra reducigio che mi metes en la antaua bildo char gi provisos la manieron de carbon dioxido producti carbona monoxido che de tiu carbono monossido per alia procedo produtti proligilo proligilo che povas ansatawi la eh, la nune usata e jam estas plurai i aparte a parte in germanio che u eh, la benzina por l'automobile e il carbon di ossido tio ne plu estas revo o progetto jam tio estas realidad ancora estas suffice molte coste. Do tiu tiu benzino esas pli multe costa ol benzino portita el Saudi Arabio, sed uh, venos la momento quiam, quiam tiu esas la alternativa. El uh, eh, carbono di oxido ni crei diversai materiali, per sintesu tiu esas utiligado, anca ori podes estori en biologia stokeio. Nu, no, tiu estes anca fascine complexa, kai es multe da diversa problema eta problema solvebla uno el ili es es kiel eh, de preni la la carbona dioxido que ya mesa en la atmosfera kai oni povas dissolvi gin en iu solvanto al iu malalta temperaturo e pose pliatigra temperaturon la carbona dioxido evaporigios che poste la solvanto può essere ciclita se tiu ci che questa già maniero eh, purigi la aero de di ossido usa tro da energia per essere utile nel tempo che ho mi avesse prima di andare Mi volas finire per bildo che u montras a fero perché mio che perché mi ha intersiges dum do longa tempo vedo un de mine successis havi ti un postello che mi e mi savi in NASA tu essa la eh, usona spazza esplor eh, agenteio char eh, la esplorado de la extera spazio anche dependas de de la lavoro de che mi sto i che un evoluigi materialo en por por cio che udevas al spazio che doveva essi malpesa resista a alta temperatura e a alto livello de radiado che è se tre um, mal mal facile con dicho tie che tamen evoluiti materialo ya veces se nanca o provisi la voyaggianto in la spazio per pura aero kai pura argo oni ne povas forgeti i oni devas recikli ciwin forgetajo es ech urinon ili devas recikli por por trinki de nove mi mi serioze parolas kai kai tio estas afero de de kemisto es nulla la kemisto ki u povas certigi ke tio funcias Anche un utraggio, ili devas essere eh, più lunghi, la voyage estas des pli eh, grave estas che ili pou havi nutraggio e kai ech eh, kreski planto in tie en la en la spazza e shipo estas tutte eh, interessa fero che mio por spaz esplorado tio dependas de kai ni de se ni jam detruis kai fracasigis tiu ci planedon, ni devas idi detrui aliaen <laughs> kai no? Eh, cioè già tio tio detruebla detruevla e sta detruita kai ni devas trovi iri nun al marso, chi è oni jam vendas bileton por iri la bileto costas 100.000 200.000 dollari pli pli 12.000 dollari kai estas unu unu directa bileto no iri sen sen <laughs> Se llama esa sepultura eh, homo que eh, vi ahora sí. Do mi esperas que mi successes trasone al vi que el eh, kind buildoin kai ideo la nuntempo tempo de mia cierto mi bedaurinde dum la last... ne bedaurinde se mi devas diri clarigi che mi ne occupi pri spriti tre eh a attuale esplore aferoi mi occupi pri trainado kai instruado de tiu kiu espereble iros kai solvos tiu problema sed eh, en la nuna momento mia laboro estas transdoni la stio in eh, transdoni la la pens capablon kai la analiz capablon kai vi demandis al mi pri la relato inter juro kai ke mio ke mi volas diri ne tio gravas kio kio estas la fako de la homo se li esas juristo que isto la la play grava afero esas que la homo i capablu analizi pensi analize kai apliki integrado de de cono i e multa diversa e fontoi por solvado de problema ancora ne trovita antaue kai ti un capablon oni povas evoluigi in in aina faco do pro tio esas ya en lato se vi lernas io bone kai kai lernas la metodo in de analiza pensado kai integrado de tio tio funcios por por kiu a tio esas tio Faro de mando e eh, disperos la venonta parolando chi venas post mi. pone, pone por mí estas tres interesa la, la temo, char mi estas ingeniero pri que eh, mi laboras con radioactiva y material que mi inspectas la, la material en la diversa y eh, hoy eh, mi laboras en la eh, mexica gobierno. Ajá, registraron ¿Chu, chu estas atomas central en México? Yes. ¿Qué onda? Uh, Secretaría de Energía energía nuclear, no, Comisión Nacional de, Seguridad Nuclear y Salvaguardias. Necesitas esas centrales, y productas electron per de mm, uranio. Eh, ne, en México ni jabas eh, a centralo por producto por mm, electricidad, electricidad. Yes, yo tengo mi demandas, ¿qué da? ¿Cuántas? Uno. Uno. Uno. ¿Qué es estas? es du. Me mi, mi pensas que estas du, Laguna Verde. Laguna Verde, y es. Laguna Verde, cha, eh, G, estas en Ecatepec. según Ecatepec, en el eh, Estado de México. Eh, G en un loco, eh, Laguna Verde Forestión, estas de nuclear eh, a no mi comprensión que que por México ne eh, debes sentir prema afero, echar méxico sidas sur granda amaro. <laughs> se de uh, oleo ne dauros por chiam que como la, la bruligado de oleo simple detruas la, la planeta qué vi laboras? Mi laboras en la registraron en la Meksika registrado eh, mi inspectas eh, loco loco Pemex. Pemex. Ne. Eh, en, la, hispana esta es la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias. En que dependas de la, sec, la, energía secretaría. Yes. Usted mía labor estas eh, inspecti eh, en la diversa fabrico, faras diversa y Miren, kel oni lo eh, dirás mis forgesas mm -hmm. eh, eh, en la productado de sodol Ajá. eh, material mate, material no radioactiva y radioactiva material material por fari la la sodo yes. en la el okay. de de uh, la sen por por fumo que kai ah. eh, ah, yes yes tío tío esas habas eh, radioactiva en es eh, es diversa eh, en la en medicina es es multega de aplico de tío nuclear radioisotopo yes kai kiel vi interesigis pri esperanto kiel vi trovis esperanto A mí vine comprendo la comando. Eh, ¿Cómo aprendiste Esperanto? ¿Cómo te ah, interesaste? Es, mi mi eh, lernis Esperanton ekde la 2003 eh, char mi eh, lernis alian eh, lingvoj kaj eh, mi dirás que eh, aprendí por casualidad. azar de yes. Eh, faras multa en jaroj que mi lernis la, la Vale, bueno, bueno Sí. los parolas Ya ha sido praktikis. aquí ¿eh? en urbo de México. ¿Y es en la urbo de México mi, mi lernis ĝin. En la universidad, Ne, mi trovis eh, instruisto Eh, li instruis min. Mm, bueno, bueno. Pero bueno. No? o estás ingenierista inženýrista? No, mi estes, mi es instristino. Este instristino. De literatura. Ah. Sí, mi credas que yo temo y estas te interesa. Bueno, bueno. Sí. estas intereses eh, instristino pri, pri literaturo interesillas pri camio. sí, pri sí. yes. Do, anca o che me isto interesillas per literaturo, facte. Eh, yes. Yes, conveneble. Eh, literaturo generala, o? Generale. In universitatum? Ne, e... Ehm, anta universitatum. Anta universitatum. Buoni, buoni. Dur la lasta i quarti aure che mi lodis in cubo, eh, ne plu laboris quel que me iris labori en el donello facte de tio donello habis esperantan facon, faco camieses la la esperanto faco kai <laughs> sedentiu uh, eh, el donello mi contactis con multa i literaturisto i kai tradukisto Sed famega tiu sedentiu tempo esse es la comenzo de la computilo Esa es la transiro de laboro en uh, taipilo kai papero kai kai crayono ruggia crayono al computila laboro kai tiu i tradukisto i kai eh, el donisto i ki estis steloi ili estis brilai havis longan karieron subite trovis ke ili estas analfabeto ili ili ne povas trovi la clavo e ca la computilo faris la computilo mangis mi en lavoro kai do mi devis tre pazienze tre pazienze instrui ili kiel usi word en tiu tempo estis ne ancora ne estis windows estis word por por la lia sistema anta windows kai ili coleris ili coleris contra min ili coleris contra la computilo Ili es extrema gentile listo vidu char i che de de de venis por instrui al ili qui es jam la la la dio de la literatura ca io no mo eh dire no mo no mo in qui es stiu eh orazio orazio es el tipo qui es pli eh acceptema mi ne memoras la familia no Rubén Martín, que a veces han sido suficientes toleremos. Eh, Mi memoria es la, la nombre de, de ti, que a veces bone con la con él. Si eres uh, eh, allí a Virino, en la Portugal, Faco, que si... Ah, si es si am, si am playing this guy, eh, Flores, que... Mi mira, mira, mira, mira, mira, Kaj anka estis eh, la dizajnisto, tiu qui preparis la la dizajnon de la libro, ili estis alkutimiginta al al permane fari ĉion. Kaj subite venas la computilo, kai sed ili volis che la computilo faru exacte same kiel ili faris permane. Kaj tio ne eblas. Kaj estis malfacile. facile trema facile rilati con tiu homo li esis preziosismo ah tiu havas de no kai tiu dauris Cel esis bona laboro, por mi esis mm, plei bona jaro de, de mia labora vivo. Esis tiu kvar es mi propia estro, mi que que mi fares por Esperanto es mi labor. Se mi salió al congreso, al eh, curso, al esa es es la labor. Aunque me mi fares la radio Radio tiempo, tiu tiempo kai horas hora mando mi ha en el donejo es saco esperantizo Alberto Fernández. ¿Esta es la edzo de... No, a Beto, a Beto havas edzinon, sed mi ne credas che vi konas ŝin. A Beto estis prezidanto dum tempo, nun estas sekretario. Vi konas a Beto, kompreneble. Eble, eble, momente mi ne memoras. <laughs> Kalienes, estas la nomo, la kiu oni ah. normale konas lin, a Beto. Ĉu Ariana finfine ne venis, ĉu ne? Mi ne scias, mi ne konas. Mi ne vidas ŝin ĉi

Eh, esta es persona mm, rusa persona que que la vivo estos eh, ebla en marzo ejemplo eh, que ni ir a sentido directo? Ah, ¿quién respondí? ¿Me creas que ni ir a sentido en la directo explori kio ein estas esplorebla kai se ni havas la kapablon ni ni faros estas estas afero kiu estas en la homa naturo estas la scivolemo la bezono sci cion kio estas sciebla ni ni ni devas fare ni ni ne povas escapi Ah, uh, montrillas que estas laula nuna con nuna conata fisico estas limoi kio ma proxime ni, ni povas voyagi la pre proxima planedo estas mm, jaroi de, de veturado y la rapidez del lumo se comprenderle ni ni povas atingi ech milionon de la de la rapidez del lumo do uh, quion mal ni povos iri estas estas vere limigite la la nuna cono ca se posse venus alia in minetias ed uh, eh, en la nuno marzo estas esplimar pli la la limo de ni e capablo e eh, la planeta se povos ocasi same che lo kun la luno cine ni iris alla luno a yes luno tre bella kai kai ne plu ne plu esas ni yapsias chion ki ni bezona tipo la luno kai ne ne plu esas eh, aina eh, intereso en la explor tiu persona tiras ni necesia chu fixia chu sienza mi creas ke fixia sed eh, bonen vi puedo sanir en la reto que trovi tiempo persona de eh, palabras. Mm, que la manía, que li, li hay eh, gefiloi, estas la lastai eh, homoi, charla venontai, estos chu eh, machinoi, minetias kiloni, el diru, kai homoi. Tiel maniere, mm, tio rilatas eh, mi ne regas la temon, se mi nur demandas per la fero, se eh, li usas la vorton avatar. Avatar. Sí. Do, metu vian concion en, en alia loco. En alia loco. Chavicias... Eble machino, iri al marzo. Yes. Chavicias que vi esas bona leganto, cae viadzino ancao, Uh, ah, mi volas recomendi al vi eh, libron, esas triparto, triparta libro. kai tiu temo estas traktita en la dua parto se vi devas legi mi konsilas al vi ke vi legu la tuton en ordo ĉar se mi diras legu la duan parton un kaj que viene legis la unuan parton tio ne estas tiom bona la libro la autoro de la libro nomiĝas Yuval Noah Harari ah, yes. mi mi ancora ne legis lin sed mi konas ĉar mi kredas ke ni ya parolis pri tio Evleshin. Bune. Bun, esta fama Esta spre fama verkis. Esta fama verkis. Esta tres fama verkis. Do do alia persono que loĝas en California ankaŭ <laughs> recomiendes este tiun. Yes, kompreneble, ĉar ĉiuj personoj con konatiĝis con la verco de de Yuval, ah, di estas trezoro Que mi mi estas tres, eh, por mí es plezuro povi dividi kaj la libro relatas con mi demando la yes la dua la dua parto la la uno parto nomillas. eh homo sapiens sapiens la angla sapiens sapiens la hispana do sapiens estas la historio de la homaro gis nun ki okazis ili li estas historio ca mi, mi konatiĝis con li char char mi iris al oxfordo por mia sabata yaro kai en li estas en eh, el anglio ne ne li estas el israelo se li studis en oxfordo li, li studis historio in Oxford. Do li estas historiisto. Se la problemo estas ne nur ke li estas historiisto, se ke li estas ege bona verkisto. La, la historio, mi ne cias ciu Vicenta Same, sed por mi historio siam es... Se, se iu homo capablas vivigi historion kai crei vere interesan vilegas que que vas a vilegas romano vire yeah, po do tio estas la bona. Do, la unua parto estas la historio gis nun. Se la dua parto nomillas homo deus. Kai tio homo deus estas la historio de la estontezo. Kial la, la biologio, nanotecnologio, la machino, la esplora, eh, mhm. espasa espazio esplorado, kiel tio, tio creos en la baldaua estontezo vivon, sed ne vivon kiun ni conas gis nun. tiu, tiu homo sapiens, esto salía fermo. kai ĉu crees que tiu libro esta ciencia Es eh, li, li es absoluta ciencia Li la tría La tria estas eble la playa interesa, ĉe nomiĝas uno unu problema por la uno e cento. Estas jodiao. quién ni faru jodiao? quién ni povas travivi jodiao? Uno es la paz la lia la estontezo, techo, kai la lia esas la nun tempo. Kai tio ancora mi ne finis, mi, mi legas tio non. Esa traduquita al multa e multa en la mondo. Tre fama es tre fama. Multe traducita. Kai antan longe venis al usono, kai on interview lin en multa loco, kai esas tre tre bona parolanto anca. Mi legos. Tre bona parolanto. Yuval Noah Harari. Děkuji, que eu segue-se, Jan Finis? Jan Finis.